وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فهو فساد وخلل إي نعم ثم آه أتى الناظم بالبيت فقال وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل وإن أتى التحريم ikija حرام. وإن هذا التحريم ikija haramu fi nafsi la amal kwenye amal yenyewe haramu ikija kwenye amali yenyewe au makatazo yakija kwenye amali yenyewe au shartihi au sharti lake au shartihi au sharti la hiyo amal fadhu fasadin wa khalaq hiyo amali inakuwa ni yenye kuharibika na yenye khala yani makatazo yakija kwenye amali yenyewe au sharti ya hiyo amali fadhu fasadi basi amali inakuwa ni yenye fasadi inakuwa ni yenye kuharibika wa khala na khala mapungufu ashara an-nadhim ila mas'ala أشار الناظم إلى مسألة متى يقتضي النهي الفساد أشار الناظم إلى مسألة متى تقتضي النهي الفساد متى تقتضي النهي الفساد أشار الناظم إلى مسألة يعني أم يشري الناظم وهي بيت كل مسألة mata yaktadhi nahyu alfasad wakati gani makatazo yanafidisha kuharibika kitu yanafidisha fasad wakati gani makatazo yanakuwa yanajulisha na kupelekea kile ambacho kilichokatazwa uh, kinakuwa ni chenye kuharibika yaani kinakuwa si chenye kukubalika kisheria hii ndio makusudio yake kwa Mwenyezi Mungu akasema in ata tahrimu fi nafsi al-amal au shartihi fadhu fasadin wa khalal ikiwa uh, yatakuja makatazo yatakuja haram kwenye nafsi ya amali yani kwenye amali yenyewe au sharti au sharti lake fadhu fasadi hiyo amali inakuwa ni yenye kuharibika wa khalal na yenye khalal ده النهي لا يخلو من ثلاث حالات النهي لا يخلو من ثلاث حالات النهي لا يخلو من ثلاث حالات مكتازو فحيا بفوكيكي kutokana na hali tatu النهي لا يخلو من ثلاث حالات مكتازو اي كوكينا حالي ثلاث اي كوسكانا حالي ثلاث يعني مكتازو نمغني ذات كما فوق الحاله الاولى ان يتوجه النهي الى ذات المنهي عنه ان يتوجه النهي إلى ذات المنهي عنه أن يتوجه النهي إلى ذات المنهي عنه فعامة أهل العلم أنه يقتضي الفساد فعامة أهل العلم أنه يقتضي الفساد فعامة أهل العلم annahu yaqtadhi al-fasad hali ya kwanza aliyatawajaha an-nahyu ila dhati manhiyi anhu yale makatazo kuelekea kwenye kitu chenyewe kilichokatazwa yani makatazo yanaenda na kuleta kwenye hicho kitu chenyewe ambacho kimekatazwa si kwa ajili ya sharti lake au kwa ajili ya kitu kingine la bali yanaenda kwenye hicho kitu chenyewe ambacho kimekatazwa fa'amatu ahli al-ilm annahu yaqtadi al-fasad ahlulilmu wote hapo wanasema kwamba hayo makatazo yanadurisha kwamba hicho kitu kinakuwa ni fasiki ahlulilmu wote wanasema ikiwa makatazo yanaelekea na kurudi kwenye kitu chenyewe ambacho kumekatazwa wakati huo wakati huo nayo inakuwa inafidisha fasadi yani hicho kitu kinakuwa ni chenye kuharibika na hakikubaliki kisheria wa adilla dhalika na dalili ya hilo wadillatu dhalika na dalili ya hilo الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد raddu man amila amala mwenye kufanya amali yoyote man amila amala mwenye kufanya amali yoyote laisa alayhi amruna ambayo haiko katika jambo letu la dini hiyo amali haiko katika jambo letu la dini fa huwa raddun basi hilo jambo ni lenye kukataliwa lenye kurejeshwa kwa mtu huyo ambaye amelifanya hii dalili inakuaje maadamu mtu amefanya kitu kisichokuwa katika dini na jambo la bid'a ni jambo ambalo limekatazwa kisheria kwa hiyo mtu anapokuwa anafanya jambo ambalo halimu katika dini jambo la bid'a kwa sababu hapa makatazo yamerudi kwenye bid'a yenyewe kwa hiyo mtu anapokuwa anafanya jambo la bid'a hiyo bid'a yake inakuwa inahukumiwa kuwa ni fasiki hawezi kupata thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bali inakuwa ni yenye kuharibika na kurudi kumwenyewe kwa kupata madhambi الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثله لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثله إلا مثلا بمثله la tabiu dhahabu bidhahab msiuze dhahabu kwa dhahabu la tabiu dhahabu bidhahab msiuze dhahabu kwa dhahabu illa mithlan bimithlin isipokuwa mfano kwa mfano yani isipokuwa sawa kwa sawa yani kama dhahabu itakuwa mzuri na nyingine mbaya iwe sawa kwa sawa sasa hapo makatazo yamerudi kwenye biashara yenyewe ya dhahabu kwa dhahabu kwa kuzidi kwa kama watu watauziana dhahabu kwa dhahabu bitafadhul kwa kuzidi mojawapo hiyo biashara moja kwa moja inakuwa ni fasid hiyo biashara inakuwa ni fasidi kwa nini kwa sababu makatazo yamerudi kwenye biashara yenyewe ya kuuziana dhahabu kwa dhahabu fauqudu riba fasida fauqudu riba fasida fauqudu riba fasida fauqudu riba fasida yale makubaliano yote ya riba ni fasida kwa sababu riba imekatazwa yenyewe kama yenyewe na taakulu riba msile riba kwa hiyo maskeno yote ambayo watu watakao yafanya ya kiriba hayo makubaliano yanakuwa ni fasi wa aqdu nikahi hala ihram ahdi zawjayn la yasih wa aqdu nikahi hala ihram ahdi zawjayn la yasihhu wa aqdu nikah hala ihram ahdi zawjayn la yasihhu wa aqdu nikah na kufunga ndoa wa aqdu nikah na kufunga ndoa hala ihrami ahadi zawjayn hali ya kuwa katika ihramu mmoja katika wanandoa la yasihu hiyo ndoa haisi hiyo ndoa haisihi kwani kwa sababu makatazo yenyewe yamekuja mtu asifunge ndoa hali ya kuwa katika ihramu kwa hiyo mtu akifunga ndoa wakati kwenye ihramu hiyo ndoa inakuwa ni fasik لا يصح حيثه نبتا كتك محظورات الإحرام الحالة الثانية حالة بيري أن يكون النحي متوجها لشرط من شروط العمل أن يكون النهي متوجها لشرط من شروط العمل أن يكون النهي متوجها لشرط من شروط العمل أن يكون النحو متوجها لشرط من شروط العمل فالنحو يقتضي الفساد فالنحو يقتضي الفساد فالنحو يقتضي الفساد أن يكون النحو متوجها لشرط من شروط العمل hali ya pili kuwa makatazo ni yenye kuelekea kwenye sharti miongoni mwa sharti ya amal makatazo kuwa ni yenye kuelekea kwenye sharti miongoni mwa sharti ya amal fanahu yaqtadi alfasad wakati huo hayo makatazo yanakuwa yanafidisha na kujulisha fasadi ya hicho kitu ambacho makatazo yameelekezwa kwenye sharti lake wakatoa nahyo itakuwa inajulisha na kufidisha alfasad faman salla bighairi wudhu'in la tasihhu salatuhu faman salla bighairi wudhu'in la tasihhu salatuhu faman salla bighairi wudhu'in la tasihhu salatuhu لانه اختل شرط من شروطها لأنه اختل شرط من شروطها لأنه اختل شرط من شروطها فمن صلى بغير وضوء من يصلي بلا يوضو فمن صلى بغير وضوء من يصلي بلا يوضو لا تصح صلاته حيثه صلاة لا تصح صلاته حيثه صلاة لأنه اختل شرط من شروطها بسبب مكسكنا شرط من ضمن شروطها يعني. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور نعم amesema mtume sallallahu alaihi wasallam Allah akubali swala bila ya tahara الله akubali swala بلا ya tahara Ah, haya ni makatazo kwamba mtu anapokuwa na swali ah, asiswali bila ya tohara asiswali bila ya udhu kwa hiyo mtu sasa atakapokuwa ameswali bila ya udhu itakuwa yeye ah, amefanya kitu ambacho kimekatazwa sharti lake kwa swala haitosi inakuwa ni fasida kwa kule kuswali kwake kwenye eh, hiyo swala yake bila ya udhu الحالة الثالثة أن يكون النهي لأمر خارج عن ذات العمل وشرطها أن يكون النهي لأمر خارج عن ذات العمل وشرطها وشرطه عفوا وشرطه أن يكون النهي لأمر خارج عن ذات العمل وشرطه أن يكون النهي لأمر خارج عن ذات العمل وشرطه hali ya tatu huwa makatazo uh, la amri khariji ni kwa ajili ya jambo la nje makatazo kuwa ni kwa ajili ya jambo la nje hadi dhati la amal na hiyo amali yenyewe wa shartihi na sharti lake yani makatazo yakawa ni yenye kuelekea katika jambo lingine ambalo si amali yenyewe wala sharti lake tumesema hali ya kwanza makatazo kuelekea kwenye amali yenyewe hali ya pili makatazo kuelekea kwenye sharti ya amal hii hali makatazo kuelekea kwenye jambo la nje na amal au sharti lake فالعمل يكون صحيحا مع الاثم فالعمل يكون صحيحا مع الإثم فالعمل يكون صحيحا مع الإثم عمل inakuwa sahihi pamoja na madhambi amal inakuwa ni sahihi pamoja na madhambi kama ni salla labisan imama tahariri kama salla labisan imama tahariri kama salla labisan imama tahariri آثم وصلاته صحيحة فمن صلى لابسا عمامة حرير آثم وصلاته صحيحة فمن صلى لابسا عمامة حرير آثم وصلاته صحيحة وصلاته صحيحة لأن النهي لم يتعلق بالعمل ولا بالشرعي لان النهي لم يتعلق بالعمل ولا بالشرط كما صلى لابسا عمامه حريري كما من يصلي هل يكون مبا كلمه جحريري نصلي هل يكون مبا كلمه حريري آثم على قول من يغفط مذام وصلاته صحيحه نصلي yake ni وصلاته sahiha na swala yake ni sahihi limadha لان النهي لم يتعلق بالعمل ولا بالشرط kusoma makatazo haijafungamana na amal wala sharti kilemba kilemba kuvaa kilemba si masharti ya swala kwa hiyo kule kuvaa kwake kilemba cha hariri atakuwa anapata madhambi lakini swala yake inakuwa ni sahihi swala yake inakuwa ni sahihi kadhalika من توضأ في الإناء المحرم من توضأ في الإناء المحرم من توضأ في الإناء المحرم من توضأ في الإناء المحرم ذهبا أو فضة أو مغصوبا أو مسروقا من توضأ في الإناء المحرم ذهبا أو فضة أو مغصوبا أو مسروقا فوضوءه صحيح مع الإثم فوضوءه صحيح مع الإثم فوضوءه صحيح مع الإثم من توضأ في الإناء المحرم من kutawadha kwenye chombo cha من توضأ في الإناء المحرم من kutawadha kwenye chombo cha dhahaban chombo ambacho kimetengenezwa kutokana madini ya dhahabu au fiddan au madini ya fedha au maksuban au chombo ambacho kimeporwa au masrokan au chombo ambacho kimeibwa faudhuhu sahihu udhu wake ni sahihi maal ismi pamoja na madhambi kwa nini kwa sababu uh, chombo kuwa halali si katika masharti ya udhu chombo kuwa halali si katika masharti ya nini yao lakini maji yakiiba udhu udhu hausi kwa nini kwa sababu maji kuwa halali katika masharti yao tumeelewana eh kwa hiyo makatazo yakirudi kwa ajili ya jambo la nje ambalo si amali yenyewe wala sharti lake wakati amali inakuwa ni sahihi lakini pamoja na mtu kupata madhara kwa hiyo asiketawaza kwa maji ya kuiba au maji ya kupora udhu wake ni fast kwa nini kwa sababu uh, haitakikani mtu kutumia maji ambayo ni haramu na maji kuwa halali katika masharti ya udhu lakini ikiwa chombo anachokitumia ni haramu lakini maji mubah maji ni mubah kwanza ndawezekana ameiba huko bilika kaenda huko mnadani kule kakuta bilika mikakaa tu anaona muuzaji ameshangaa akaamua kuiba bilika lakini kaenda nyumbani kaenda kuweka maji yake ya kisimani kwake udhu nakuwa sahihi pamoja na kupata madhara lakini kama akiiba sasa maji pamoja na bilika udhu hausi udhu hausi ah, hapa inakuwa na maana kwamba vile vile mtu atakayeiba nguo alafu akastiri uchi wake kwenye swala swala yake inakuwa ni fasida lakini ikiwa amevaa socks za kuiba swala yake ni nini ni sahihi pamoja na madhara kwa sababu kuvaa socks si katika masharti ya swala au mtu akaiba kofia akavaa swala yake ni sahihi kwa sababu kuvaa kofia si katika masharti ya swala lakini akiiba kanzu kanzu ambalo anasiri uchi wake kwenye swala swala inakuwa ni batili kwa nini kwa sababu uh, inatakikana mtu kile ambacho anachotumia kujistiria kiwe ni mubahala قال رحمه الله تعالى ومطلق مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن نعم ومتلف ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن ومتلف مؤذيه na mwenye kuharibu kitu kinachomuudhi mwenye kuharibu kitu kinachomuudhi laisa yadhman hadami halipi mwenye kuharibu kitu kinachomuudhi halipi mwenye kuua mnyama anayemshambulia hatombipa ng'ombe anakuja kumshambulia mtu akajihami akachukua upanga akamkatilia mbali yule ng'ombe hatolipa baada ad-difai billati hiya ahsan baada ya kuzuia kwa njia ambayo ni ahsan njia ambayo inaendana na mazingira baada ad-difai billati hiya ahsan baada ya kujilinda kwa njia ambayo inaendana na mazingira kwa njia ya uzuri يشير الناظم بهذا البيت إلى قاعدة يشير الناظم بهذا البيت إلى قاعدة يشير الناظم بهذا البيت إلى قاعدة لا ضمان لا ضمان مع الدفاع بالحسنى لا ضمان مع الدفاع بالحسنى لا ضمان مع الدفاع بالحسنى anaashiria an-Nadhim Sheikh Saadi kwa hii bait kwenye kaida ambayo inasema la dhamana ma'addi bil husna hakuna kulipa pamoja na mtu kujilinda kwa njia ya uzuri kwa njia ambayo inaendana na mazingira hakuna kulipa hakuna dhamana pamoja na mtu kujilinda kwa uzuri yani kwa njia ambayo inaendana na mazingira وعبر ابن رجب هذه القاعده وعبر ابن رجب هذه القاعده وعبر ابن رجب هذه القاعده بلفظ وقد عبر ابن رجب هذه القاعدة بلفظ من أتلف شيئا من أتلف شيئا لدفع أذاه عنه لم يضمنه من أتلف شيئا لدفع أذاه عنه لم يضمنه من أتلف شيئا لدفع أذاه عنه لم يضمنه waman atlafahu waman atlafahu waman atlafahu lidafa adhahu bihi dhaminahu waman atlafahu lidafa adhahu bihi dhamina waman atlafahu lidafa adhahu bihi dhamina na ameielezea ibn Rajab ni kaida kwa lafzi ya man atrafa shay'an lidaf'i adahu anhu lam yadmanhu mwenye kukiharibu kitu kwa ajili ya kudhuia maudhi ya hicho kitu hatodhamini hatolipa mwenye kuharibu kitu kwa ajili ya kuzuia madhara ya hicho kitu hatofanyaje hatolipa waman atrafahu na mwenye kukiharibu lidafai adahu bihi kwa ajili ya kuzuia maudhi yake kwa hicho kitu alichokiharibu yani anazuia maudhi ya kitu kingine kwa kutumia hicho kitu alichokiharibu dhaminahu analipa yarhamkallah tunarudia man atlafa shay'an mwenye kuharibu kitu linapo adhahu anhu lam yadhmanu kwa ajili ya kuzuia madhara yake ambayo yanatokana na hicho kitu hicho alichokiharibu hatofanyeje hatolipa waman atlafahu na mwenye kuharibu hicho kitu lidapo adhahu bihi kwa kuzuia maudhi yake kwa kupitia hicho kitu alichokiharibu dhaminahu analipa yaani uh, mfano tutakuja kuelezea uzuri anakuja mbwa au toe mfano ambao unakuwa ni hai anakuja ng'ombe kwa ajili ya kumshambulia mtu na ikawa hana njia nyingine ya kujiepusha na huyo ng'ombe isipokuwa ni kwa kumpiga kumkimbia haiwezekani hana hila nyingine ya kuitumia isipokuwa kumpiga akaja akampiga yule ng'ombe akafa hatulipa hato hatulipa lakini ikiwa anakuja mbwa kwa ajili ya kuja kumdhuru yeye halafu akamchukua ng'ombe akamfanya kuwa ni kinga yule mbwa akaja akamjeruhi yule ng'ombe ng'ombe akafa atafanyaje atalipa tumeelewana hapo ah tayeb tunaanza na jumla ya kwanza man atlafa shay'an lidafa adhahu anhu lam yadhmanuhu hiyo ni jumla ya kwanza kabla ya jumla ya pili man atrafa shay'an lidafa adhahu anhu lam yadmanhu wa hiya mas'alatu dafa'i sa'iri wa hiya mas'alatu dafa'i as wa hiya mas'alatu dafa'i as mwenye kuharibu kitu kwa ajili ya kuzuia maudhi ya hicho kitu alichokiharibu lam yadhmanhu hato kilipa wa hiya mas'ala tudafa isail haya mas'ala yanaitwa mas'ala dafu sail yani kwenye vitabu ya fike ukisoma haya masala utakutana nayo yanaitwa dafu sail kumzuia mshambuliaji kumzuia Ah, anayekusudia madhara ah, masala yanaitwa dafu uswai bali kuna ahli wamekuja kutunga vitabu wakiwa wanazungumzia masala ya dafu swai yani hukumu zake zinakuwaje maktaba zake zinakuwaje na mfano wa vitu namna kama hiyo imekuja katika hadithi ya Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu annahu qala yamsema jaa rajulun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam alikuja mtu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam faqala akasema ya rasulullah ewe mtume wa Allah ya rasulullah ewe mtume wa Allah araaita in jaa rajulun yuridu akhdha mali unaonaje ikiwa atakuja mtu anataka kuchukua mali yangu mtu amekuja anataka kuchukua mali yangu unaona qala fala tu'tihi mala mtume akasema usimpe mali yako wala tu'tihi mala usimpe mali yako qala yule mtu akasema araaita in katalani unaonaje ikiwa atanipiga atumia mabavu qala mtume akasema qatiluhu mpige katiluhu mpige qala araaita in qatalani unaonaje akiniua qala fa anta shahidun tumekasema wewe ni shahidi qala araaita in qataltuhu na unaonaje ikiwa mimi ndio nitakee muua qala mtume akasema huwa fi nnari yeye ni katika moto sasa huyu bwana ameenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akasema amekuja mtu lengo lake ni kuchukua mali yangu unaonaje akasema si mtu mali yako haa unaonaje ikiwa atanipia kwambia pigana naye maana ni nini kwamba zuia madhara yake kwa hiyo kama anataka kukupiga na wewe fanya mkao pamoja naye ukimuua wewe hakuna chochote bali atakuwa katika moto na ikikuwa wewe wewe ni shahidi amthilatu hadhihi alqaida mifano ya hii kaida المثال الأول المهرم لو هاجم متاعه طائر المهرم لو هاجم متاعه طائر المهرم لو هاجم متاعه طائر فحاول منعه وتنفيره المهرم لو هاجم متاعه طائر فحاول منعه وتنفيره فحاول منعه وتنفيره فلم يندفع فلم يندفع فلم يندفع إلا بقتله فلا فدية عليه فلا فدية عليه almuhrim mtu ambaye yuko katika ihram law hajama mata'ahu ta'ir law atashambulia chakula chake ndege ana chakula ndege wa kuwindwa akaja kushambulia kile chakula chake fahawala man'ahu wa tanfirahu falam yandafi akajaribu kumzuia na kumfukuza ikawa hajakomeka yule ndege akiendelea kutaka kile chakula illa bikatlihi isipokuwa kwa kumuua fala fidyata alayhi hakuna fidia juu yake fala fidyata alayhi hakuna fidia juu ya huyo mtu kwa nini kwa sababu haikuwezekana ah, kumzuia huyo ndege isipokuwa kumuua kwa hakuna kulipa na hakuna fidia hakuna fidia Uh, sijajua katika umda talib au katika asl mtasurat tulikuja kuzungumza sura kwamba ikiwa mtu atanyoa nywele zake kwa sababu ya chawa ambao katika zile nywele itamlazimu ni fidia kadhalika kama tanyokoa nywele sehemu nyingine ya mwili tamlazimu fidia zikiwa tatu na kuendelea lakini ikiwa sasa nywele zinakuja kabisa na kufunika katika jicho hakuna namna nyingine isipokuwa kuondoa hizo nywele wakatoa kwa kuna nini fidia kwake itakuwa kuna fidia kwake kwa nini kwa sababu sura ya kwanza kanyoa nywele si kwa sababu ya maudhi ya nywele kanyoa nywele kwa sababu maudhi ya nini ya chawa kwa hiyo anaondoa maudhi kwa kupitia nywele lakini si nywele zile ndio zenye maudhi kwa sura hiyo itamlazimu fidia sura ya pili hii anakuja kuondoa nywele ambazo zenyewe zinamuudhi nywele zenyewe ndo ambazo zinafanyaje zinamuudhi sura kisha kuwa hivyo hakuna nini hakuna fidia kwa nini kwa sababu hapa kaondoa maudhi ya nywele zenyewe na kule kaondoa nywele kwa sababu ya maudhi ya kitu kingine طيب المثال الثالث لو صال عليه حيوان آدمي لو صال عليه حيوان آدمي أو بهيمة لو صال عليه حيوان آدمي أو بهيمة من صال عليه حيوان آدمي أو بهيمة فدفعه عنه نفسه بالقتل فدفعه عنه نفسه بالقتل لم يضمنه لو صار عليه حيوان آدمي أو بهيمة فدفعه عنه نفسه بالقتل لم يضمنه لم يضمنه لو صار عليه حيوان آدمي كما أتم yeye mnyama wa binadamu na Adamu na mnyama afu yule mnyama akaja kumshambulia yeye au bahima bahima ilipokuwa ngamia ng'ombe mbuzi au kondoo fadafahu anhu nafsahu bilqatl akamzuia kwa ajili ya kuilinda nafsi yake kwa kumuua lam yadhmanhu halipi halipi lakini iwe kwamba hakuna namna nyingine ya kuepukana madhara yake sio kwa kumuua ikiwa sura hiyo hatofanyaje hatolipa kusoma madhara yanatoka kwa mnyama mwenyewe hiyo jumla ya kwanza jumla ya pili wa man atlafahu ulidafa ya adhahu bihi dhamina wa man atlafahu lidafa ya adhahu bihi dhaminahu na mwenye kukiharibu hicho kitu kwa kuzuia maudhi kwa kutumia hicho kitu ضمنه انا لبا ضمنه انا لبا يتملزم ضمانه مثاله مثاله لو جاء لو جاء ولم يجد الا طعام غيره لو جاء ولم يجد إلا طعام غيره فأكله فإنه يضمن لو جاع ولم يجد إلا طعام غيره فأكله فإنه يضمن فإنه يضمن لو جاع لو akiwa na njaa walam yajid illa غيره na ikawa hajapata isipokuwa chakula cha mwingine ana njaa kweli na ikawa hajapata isipokuwa chakula cha mtu mwingine fa akalahu akakila kile chakula fa innahu jaza analipa analipa kwa nini kwa sababu njaa ndio ilikuwa inamuudhi yeye na si chakula njaa ndio ambayo ilikuwa anamfanyia maudhi na si si chakula kwa hiyo yeye amezuia maudhi ya njaa kupitia chakula cha mtu hapa atafanyaje atalipa المثال الثاني لو قتل حيوانا لغيره في مخمصة لو قتل حيوانا لغيره fi مخمصة لو قتل حيوانا لغيره في مخمصة ليحيي به نفسه ليحيي به نفسه ضمينه law qatala hayawanan lighairihi fi makhmasatin liyuhyi bihi nafsahu dhaminahu law qatala hayawanan lighairihi lau ataua mnyama wa mwingine sawa sawa mnyama wa mwingine fi mahmasati hali ya kuwa yuko katika hali ya dharura hali ya kukaribia kufa lakini amemuua kwa ajili ya kupata uh, kitu chochote ili kusudi liyuhyi bihi nafsahu aihuishe nafsi yake yani asife dhamina huwa tarifu dhamina hu ata atalipa kwa sababu kilichotaka kumuua si yule mnyama kilichotaka kumuua ni njaa kwa hiyo anaizuia njaa kwa mnyama mwingine kwa hiyo kwa wakati huo atakuwa ni mwenye kulipa atazungumzia habari za madhara atazungumzia habari za madhara madhambi hatopata lakini tamlazimu afanye alipe kwa hiyo kama atamuua mnyama kwa sababu yule mnyama alitaka kumdhuru hatolipa lakini kama Saulo atamuua yule mnyama kwa sababu ya kuondoa maudhi ya kitu kingine atafanyaje italipa kaida ambazo ukidhibiti vizuri mambo mengi sana uh, ishikali yake itaondoa katika uh, maisha yako na hukumu ya mambo mbalimbali utakuwa unayajua moja kwa moja mifano mingi kwenye hizi uh, kawaida ambazo tunazisoma mtu arejee katika vitabu vya al-qawaid al-fiqhiyya kama ilivyokuwa kitabu cha Ibn Rajab al-Hanbali eh, kadhalika al-ashbah wan-nadha'ir cha Asyuti au al-ashbah wan-nadha'ir cha Ibn Jayyim na vinginevyo katika vitabu vya al-qawaid al-fiqhiyya kaida ambazo uh, zina kufanya udhibiti mambo mengi ya kipekee sababu ukiangalia unaweza kukuta mambo mengine ulisoma kwenye eh, mambo ya haji huko mengine utakuja kuyasoma huko kwenye mambo ya dafu swali mengine umesoma kwenye swala mengine unaenda kuyasoma kwenye milango ya mbali huko kwenye ndoa na mfano wake lakini wanaukusanyia na kuwekea pamoja ili kusudi uweze kudhibiti kwa hiyo tofauti tunasimamia hapa inshallah tutendelea